Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi ahagarariwe na Innocent Bibonimana hamwe na Eliane Kabanyana akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira batubwiye yuko bifuza ko ku munsi wa gatatu nk'uno munsi inka za mbere zizoba zibazwa kandi tucifuza kugira kije mu ngiro ni mwebwe wabura amatari na mwebwe wa BPI mugifata mu uwo ni Martin niteretse umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu nama n'abarongoye intara bavuganye ko mu ndwiza inka gusa zizotangura kubagwa mu bibanza bizwi murabikurikira murano makuru ejo bukera makungu arahimbaza umunsi yahariye kurwanya indwara z'igituntu umushikiranganje w'amagara y'abantu akamenyesha kwizo izo ndwara zibangamiye abantu benshi ku isi ariko ko bafite rifise ihangiro ryo gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu baranduranye n'imizi izo ndwara imvuga iremesha kuri wa gatatu nayo iza kutuyagira ibijyanye n'ibintu bitandukanye byokogwa mu bihe byo kwibuka kahise kababaje ndasubiye kubaramutsa inka zizotangura kubagwa ku munsi wa kabiri w'indwiza bikaba byavugiwe mu nama y'umugwi w'igihugu jejwe kurwanya indwara y'inyonko yo mu kiyaya cya rifiti n'ababuramatari b'intara banamenyesheje ko hazobagwa inka gusa impene n'intama bitarimwo inshanco zigera ku bihumbi cumi na bitanu akaba arizo zirindiriwe iyi ndwi kuzigera ku bihumbi ijana zikenewe abayangayanga basabwa kutikika mukiza ngo baduze ibiciro marite niteretse n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati batubwiye yuko bifuza ko ku munsi wa gatatu nk'uno munsi inka za mbere zizoba zibazwa kandi tucifuza kugira mu ngiro ni mwebwe wabura amatari na mwebwe wa bepeyaye mu gifata mu miri yavuze ati habe karantene aho inka bazegeraniriza nizere yuko muca mubitangura mushize abantu basanzwe babaga bari mu burere bw'iwanyu ngo batunganye neza barondere aho bazegeraniriza izo bakeneye kuzobaga mu ndwiza nta nka izobagwa itavuye ahantu yateguriwe ubwo ntizova mu muhanda diregite ishijya kubagwa itavuye ahantu mwebwe nka adiminisitirasiyo mu metirize icyo ni icya mbere icya kabiri nta nyama zizova mu ikomine zijya mu yindi nta nyama zizova mu ikomine zijya mu yindi muvuma zizoba z'inka ntizoba zice zaguzwe n'abasanzwe baca kuzigurisha kuzibagira i bujumbura kuri abatwara inkuru na esipase y'ibagiro yo mu kanyusha mugabo mugabo muvyumve neza ayo intara ushobora gusanga atanka nyinshi ziriyo bikorako barashobora kuja kuzigura dufate nk'imuyinga bakazegeranizaho bagaca guverineri y'umuyinga agacaho urukaratasi ruzijana iyo zigiye kubagira mwumvise rero ko ari ku munsi wa gatatu nk'uyu munsi atari ku wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi harababazwa cyane n'indongozi zimwe zimwe zicanwa abantu mbere ugasanga harimo na bamwe mu nzego z'umutekano babirimwo perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri wa gatatu mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu biri mu mategeko none nk'ibyo byabaye turi hehe kubera twari tugihumirije twarinda twicana ugasanga umutegetsi niwe yapuranifiye kwica abarongoye uwo ushobora kubona amategeko genda birahaba hapi kabeza bagabo ko naho gerede me duce twiyubaka je mvuga nti je ndavye Burundi tuvuyemo nuko amaso ze mugabo atemba aja mu ndumva ko ari ukundira reka mu gihugu haraba ba kingi mekazi kingi mekazi bamwe bavuga bati wewe ugize ikintu ndakumena umutwe ukazibona abantu bose bagiye batinya gutya aho abanyagihugu twese twaciye twikobariza kontre ako kagwi solidarite negative nayo yavutse. urumva badakoze kuri wewe umenga nta bakoze kuri urya ngo nuwahe umenga nta ngorane wibagiye yuko bahejeje gukorera ikibuga nabo bazozi wawe mu y'umutekano nyene hari umusore yatowe yapfuye kuri wa kabiri ku mutumba gifugwe muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza ikiziga ciwe kikaba cari kimaze kononekara kuko ashobora kuba yaramaze iminsi yishwe nkuko abahashitse babimenyesha abagira neza bo mwishire mu muryango utabara imbabare kwahuje bafadikanije n'abarongoye intwaro bakaba baciye bamuhamba batware bo kuri uwo mutumba basigura ko bakiriko baratohoza mama inkomoko y'uwo muntu kugira ngo abiwe babimenyeshwe ibyemezwa kandi n'amakuru ava mu gipolisi mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi abantu bashika igihumbi n'amajana atanu nibo bari bagwaye ingwara y'igitigu atari ingwara y'igituntu nkuko twabivuze tugitangura igitigu cyo mu bwoko bwa B nayo abashika ibihumbi 2004 bakaba bari bagwaye cyo mu bwoko bwa C mu mwaka uheze biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida bwasohoye mu gihe kwa mirongo ibiri n'umunani mu kakaro buri mwaka himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara z'igitigu muganga Sylvain Nzeyimana avuga ko izo ndwara zibangamiye abantu benshi ku isi no kurusha umugera wa sida akaba yanamenyesheje kandi ko bafise ihangiro ryo gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu baranduranye n'imizi indwara z'igitigu indwara z'igitigu zirabangamiye cyane amagara y'abantu ku isi ni indwara ziza ubugirindwi mu ndwara zihitana ubuzima bw'abantu benshi mbere gusumbya n'abahitanwa n'umugera wa sida ku mwaka ku mwaka abantu bangana umuriyoni n'ibihumbi amajana ane barapfa bahitanye n'indwara z'igitigu canke izizikomokako nk'urusina canke kanseri y'igitigu icegeranyo cerekana ingene indwara z'igitigu zifashe ku isi ikivuga ko abantu bashi bashika imiliyoni amajana abiri na mirongo itanu n'indwi bari baranduye indwara z'igitigu cyo mu bwoko bwa B muri abo abantu bashika imiliyoni mirongo itandatu bakaba ari abanyafrika ku vyerekeye umugera w'igitigu cyo mu bwoko bwa C naho abantu imiliyoni baje gutanga amaraso abashika igihumbi amajana atanu na mirongo ine na batanu bari bagendana umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa b kuri abo nyene bari baje gutanga amaraso abashika ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itatu na babiri bari bagendana umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa indemesi mu bihe byo kwibuka kahise kababaje hari bitandukanye byo kogwa kugira habo gutahurana hagati y'imigwi nko gutahurwa n'abandi Oswald Ndacayisaba yize iby'inyifato asigura ko mu muce wa mbere abantu bo kwibukira ukwabo uko basangiye umugwi ariko mu nyuma bagatera intambwe bakibukira hamwe n'abandi amajambo ashikirizwa ngo yoba amajambo ahuza mu kugwanya ko hoba amajambo abibugwanko imvugo iremesha na honera muco kwishyira mu kibanza cy'abandi ni kimwe mu biranga ugutahurana ku byabaye muri kahise hagati y'imigwi ibiri Oswald Ndacayisaba umuhinga mu bijyanye n'imyifato asigura ko ibyo bifasha uri karibuka wiwe canka biwe mu bihe byo kwibuka umuco wa mbere ni uko habaho kumvirizwa kumvirizanya ku buryo bwimbitse n'umutima wumvirizanye utuje uwo ariko aribuka icyo gerera cya kabiri ni uko uwo ari aribuka yotahugwa kuko nari kwarabanka ibyo ariko aribuka n'uwo atari kwaribuka uwo munsi igice cya gatatu ni uko uwo ariko aribuka uwaje kumufasha nawe yo yokwishyira mu kibanza cyane umuco wa kane ni uko twojya tujya hamwe hanyuma akananyubahiriza mu byo ndi kunagira nyamba ndiko ndarira uwo munsi andeke ndire amfashe amfashe mugabo ntacyaca kumbuza mu ntsindire muri ibyo bihe nyene byo kwibuka abashikiriza amajambo ngo kwirinda kubesha cyangwa kurenza urugero ku byabaye muri kahise muri iyo minsi yo kwibuka amajambo avugwa atuba amajambo avuga ukuri kurenze ibyabaye nk'akarero nyamba ari nk'ahantu habaye nk'abantu bishwe nyamba yishwe abantu mirongo ibiri ntibavuga ko yishwe abantu mirongo ibiri ntaca batishwe abantu mirongo irindwi ariko bavuga ibintu uko biri atandenza rugero ibayeho Igice cya kabiri ni uko muri iki gihe cyo kwibuka badohakana ko hari abandi bababaye nubwo batari muri abo nabo nyine bakubati hari abandi bababaye nubwo tugahita turi kuturibuka uno munsi abandi batari kubaribuka ariko turemera ko nabo hari ibyabababaje ngo kwirinda kandi kwerekana ko ari wo gusa bababaye ubundi mugwi atacabaye ngo kuko buri mu bibyura urwanko umugwi wa gatatu nuko muri igihe cyo kwibuka by'amajambo avugwa ko atoza ahakana ko hari izindi ngorane zabaye cyane ko tuba twitwikuramwo bakavuga bati hari ibitabaye hari ibyo batubeshya ko byabaye bigatuma n'ubivuze ko byabaye aca yanywa kuko anywa ntikubemwo kubera yavuze ibyabaye utemere Oswald Ndacayisaba ahanura abanyagihugu ko mu bihe nk'ivyo byo kwibuka ababuze ababo muri kahise abantu ngo baba bakwiye kwirinda icyo cyose cotuma haba imbarutso yo gusubira mu njyane zibonekeje muri kahise urakoze onera muco dusubire mu gisata cy'amagara y'abantu abagendana indwara zo mu mutwe zitandukanye bagera ku na mirongo ibiri aribo bakigwa ku kwezi n'ivuriro ryita izo ndwara riri mu ntara ya Cibitoke ibyo biharuro bitangwa na muganga Jean Norbert Munyentwari afasha abazigwaye kuri iryo vuriro muri abo bagwaye abarenga mirongo irindwi ku ijana bafise indwara y'intandara bamwe mu banyagihugu baho mu Cibitoke n'abajeje intwaro bakavuga ko ibitigiri by’abafisi indwara zo mu mutwe biguma vyongerekana mu kibano n'inkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana ni benshi igenda babona n'ejo hari umugabo ariko araca ngaha amasashe uwo ni umwe mu banyagihugu bo ku wa rusiga turi muri komine rugombo mu ntara ya kibitoke avuga ko abagendana indwara zo mu mutwe ko bibonekeza cyane kuri uwo mutumba ni benshi ndabona n'ejo bundi hari umugabo ariko araca ngaha amasashe nkabona barikoreye ibintu ntashobora nanjye kwikorera jewe mfise ubwenge no ku mutumba wa rugeregere uri ngaho nyene muri komini ya rugombo haribonekeza indwara zo mu mutwe Laurent Huyahaga arongoye uwo mutumba wa rugeregere avuga ko ingo zaba abacumi ko arizo zirimo abagwayi bizo ndwara zo mu mutwe urujyanye ingwara zo mu mutwe kuri uwo mutumba musangwe zirahari hari ingo zaba hafi icumi. zirimo abantu ku ndwara zo mu mutwe ni ukuvuga bamwe bafatwa kuko umengo abantu biruka mbere bakanadedemba ibintu ibi cyangwa ubona nyine kuritegereza ko ari abantu mu mutwe haba hari ikintu cyahindutse bivanye n'ingene bahora bameze turabisaba abakenyezi bashika kuri bane ku ivuriro rivura indwara zitandukanye zo mu mutwe riri mu ntara ya Kibitoke bamenyesha ko abagwayi bari hagati y'ijana na cumi na batanu n'ijana na mirongo ibiri ko aribo bakira ku kwezi kuri iryo vuriro nk'uko bishikirizwa na muganga Jean Norbert Munyentwari afasha abagwayi b'indwara zo mu mutwe kuri iryo vuriro turavye abo tukunda kwakira mu kwezi kose urashobora dushobora gusanga turonka abarwayi hagati ijana na cumi na batanu ijana na mirongo ibiri mugabo ku burwayi bugenda butandukanye ku kwezi muri abo barwayi babitura muganga munyentwari avuga ko abarenga mirongo irindwi ku ijana baba barwaye indwara y'intandara mu barwayi dukunda kuronka mirongo irindwi barenga ku ijana usanga ari abantu bafite ingorane indwara y'intandara hanyuma hakaca hakurikira abarwayi bafise ico cegeranyo kikavuga ko kuva mu mwaka wa 2010 gushika umwaka wa 2015 abagendana ingwara zo mu mutwe mu Burundi bangana n'ibihumbi 2 n'amajana 5 atanu uraca ugacana ayandi ukujya hamwe n'abandi ni kamwe mu turusho two kwiga indimi nyinshi vyemezwa n'umuhinga mu bijyanye no kwigisha indimi yamara rero Pierre Nduwingoma ababazwa n'uko rimwe na rimwe kwigisha indimi nyinshi umwana bimutuma atanazitahura neza ni muri ino bucanayandi y'indero twateguriwe na vestine butoye muri bucana yandi herutse twarababwiye ryari mu Burundi umwana atangura kwiga indimi zirenga rumwe mu mashuri nshingiro uyu munsi mu bihinga mu bijyanye no kwigisha indimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi asegura ko kwiga indimi nyinshi bifasha ibitari bike harimo kubana n'abandi akamaro ka mbere ni ururimi rufasha uwagwize neza kuja hamwe n'abandi dufatiye nk'ubu ko twe turi mu muryango wa afurika y'ubuseruko turakeneye icyongereza turakeneye n'igiswahili ku bijyanye n'inyigisho naho nyine uko umwana akura akaduka mu mashuri eh, biramufasha kugira ngo n'ubwo bumenyi yiga muri izo ndimi naho biruko byando w'ingoma avuga ko iyo izo ndimi zitigishijwe neza bituma umunyeshuri ajuragirika kuko atari ururimi na rumwe bagitahuye neza rimwe rimwe ufatiye ku vyigwa biriko birakogwa bishasha birerekana ko hari igihe mbere n'ubwo bumenyi butaduga cane kubera n'abavyigisha usanga bafite utunenge mw'izo ndimi batazo bazi neza bigatuma n'abo bana nyine nabo nyine badaheza ngo babimenye nk'ubu hari icigwa giheruka gukogwa cafashijwe n'abafaransa agence universitaire de la francophonie niho twabonye yuko abarimu naho bavyigisha usanga harimwo abakoresha izo ndimi ugasanga barazivangavanga bidasigura yuko ashaka gufasha umunyeshuri ngo avyumve cyane ariko kubera uzi icyo avuga mu gifaransa ariko yakwigisha igifaransa ugasanga ashiramo ikirundi handi amashyiramo icyongereza kugira abana bigishwe kandi bamenye indimi nyinshi uwo muhinga mu bijyanye n'indimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi byahanduwe ingoma ahanura ko abigisha izo ndimi batabinonosoye bokarihirizwa ubwenge igihe cyose bikenewe bisaba ko ubwa mbere habanza kwigishwa abigisha bazigisha izo ndimi ntawomenya byose birakenewe ko haba ababinonosoye boja kwigisha abo barimu kugira bibafashe gushimangira inyigisho bahabwa muri izo ndimi Festine Butoyi urakenuye ni hano amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga duciye tuyasozerera ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye Innocent imana na Eliane Kabanyana nibo bari mu buhinga bw'ivyuma namwe mwakenuye mwese mugira umutaga mwiza